Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 18-ն է, տարվա 169-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1429 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Պատեի ճակատամարտը, 100-ամյա պատերազմի նշանավոր ճակատամարտերից մեկը։ 1812-ի այս օրը Միացյալ Նահանգները պատերազմ հայտարարեց Անգլիային ու սկսվեց անգլո-ամերիկյան պատերազմը։ 1815-ի հունիսի 18-ին տեղի ունեցավ Վաթերլոյի ճակատամարտը։ Ճակատամարտը տեղի ունեցել Բրյուսելից 20 կիլոմետր հարավ գտնվող Վաթերլոու բնակավայրի մոտ Նապոլեոն Բոնապարտի բանակի եւ Անգլա-Հոլանդա-Պրուսական զորքերի միջև 100 օր ժամանակաշրջանի վերջում։ 1953-ի այս օրը Եգիպտոսը հռչակվեց հանրապետություն։ 1987-ի հունիսի 18-ին Եվրախորհրդարանն ընդունեց բանաձև հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին։ Այս օրը ծնվել են 1812 թվականին ռուս գրող Իվան Գոնչարովը 1876 թվականին հայականավոր ռազմական գործիչ ռուսական բանակի գնդապետ հայկական բանակի գեներալ-մայոր Քրիստափոր Արարատյանը Անունն իծն է Խաչատուր Կարապետի Արարատյան։ Սրդերապատի ճակատամարտում նա հայկական կորպուսի հրետանային բրիգադի հրամանատարն էր։ Հայաստանի առաջին հանրապետության երկրորդ ռազմական նախարարը։ 1937 թվականին նա գնդակահարվել է որպես ազգի թշնամի, արդարացվել է հետմահու։ 1902-ի այսօրն է ծնվել խորթանկինո ռեժիսոր եւ դերասան Բորիս Բարնետը։ 1915 թվականին հայ թավջութակահար, Խորթայն Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Լևոն Գրիգորյանը։ 1819 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Վարդան Մուսախանյանը։ 1920 թվականին իտալացի քաղաքական գործիչ Մարիո Բեկարյան։ 1942 թվականի հունիսի 18-ին է ծնվել անգլացի ռոք երգիչ, երգահան եւ մուլտիգործիքավորող The Beatles-ի հիմնադիրներից մեկը՝ Փոլ Մակքարտնին։ Ջոն Լենոնի հետ նա ստեղծեց աշխարհի ամենահաջողակ օրինողական համագործակցություններից մեկը եւ ստեղծեց ռոքի եւ փոփի պատմության ամենասիրված երգերի մի ստվար մասը։ Մակքարթնին գրանցվել է Գինեսի գրքում որպես աշխարհի ամենահաջողակ երաժիշտ երգահան շուրջ 60 ոսկե սկավառակներով եւ 100 միլիոն վաճառված սինգլներով։ Նրա եւ Լենոնի Yesterday-ը ճանաչվել է աշխարհի ամենաշատ կատարված երգը։ 1946-ի հունիսի 18-ին է ծնվել իտալացի ֆուտբոլային մարզիչ Ֆաբիո Կապելլոն, 1969 թվականին հայ լրագրող, բանաստեղծ եւ հասարակական գործիչ Արթուր Ղուկասյանը։ 1974 թվականին իտալացի նախկին ֆուտբոլիստ արձակվող Վինչենցո Մոնտելլան 1975 թվականին ֆրանսիացի եւ մարոկացի հեռուստատեսության եւ կինոյի դերասան, կատագերգու եւ պրոդյուսեր Ջամել Դեբուզը հանդիսատեսին առավել հայտնի է Աստերիքսն ու Օբելիքսը առաքելությունը Կլեոպատրան, Ամելի, Զոնգոն, հրեշտակ Ա ֆիլմերով։ 1976 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս կատագերգու հումորիստ հաղորդավար եւ երգիչ Մաքսիմ Գալկինը։ Այսօր հունիսի 18-ն է, տարվա ավարտին մնաց 196 օր։